to je on. No, Brr, vidíš, manę, potrzebujesz lupu Obleka se chodiaci lookbook Ale jebať na to kam robím hudbu Že vraj sobie nulu Ale znów iba despot pod ją humbug Posielam starý MC z kudnu Posielam starý MC z dvoch odok Moi zlo fans stále idú hard ako rock Stále nahrám až špinavé tapy Na stage to púšťam jak gejzir Blazing, pick ako tasty Na seren jak Nancy Kričím na stage Život je ťažký ako slon Viac peňazí, viac problémov Ale menej peňazí problémy nevyriešimo Takže predávame zlo ako dom Život je ťažký ako slon Viac peňazí, viac problémov Ale menej peňazí problémy nevyriešimo Takže predávame zlo ako dom Nezmyselné kalby pochopiť ľudí, kokonačo, nebudivný. Nehľadám nich dobro, svojich robí silnejšími. Chceš pochopiť ľudí, kokonačo, nebudivný. Nehľadám nich dobro, svojich robí silnejšími. Chceš pochopiť ľudí, kokonačo, nebudivný. Nehľadám nich dobro, svojich robí silnejšími. Chceš pochopiť ľudí, kokonačo, nebudivný. Nehľadám nich dobro, svojich robí silnejšími.